Okuruga esura ya 19. Abaisiraeli aibangalia Sinai. Oro okwezi kwa Yemire eri akashatu kwema abaisiraeli barugire Misiri. Kirekyo niro bataire omwirungu lya Sinai. Oro barugire Lefidim bakata omwirungu lya Sinai omwo omumaisho geibangalia Sinai babanimo basisira Musa atemba aibanga kubonangana na ruhanga. Omukama ayema aibanga amweta amugambira kugambira abaisiraeli bayijukuru ba Yakobati. Muboine ebyo inye omukama nkoreere abamisiri inywe mbashutwire okwo kagoma eshutulira obwana bwayo amapapa na aberetera kunu owange. Mbwenu kamulimpulira mukekomya nendagano yange muri babange umanga gona manya ensi yona yange muri babantu bange omungeri eri kwayo mube bukama baba kuwani mara iyanga litakatifu ebi nibyo bigambo byoragambira abaisiraeli Aho Musa asongoka ayeta abebembezi bembaga abagambira byona ebyo mukama yabaire amuragire abantu baurora amobati byona ebyo mukama yagamba turabikora musa abarulira omukama ebyabantu bagambire omukama amugambira ati ndakwijjao omukitwi kikwataine abantu batuulire oro ndabani fumorana iwe mara kwemao bate libakwikiriza musa agambira omukama ebyabantu baurora mkama amugambira ati ogende omubantu obahasirire kireki nanyenkya boge nebijwaro byabo akiro kya kashatu babe bayite katekeire kireki kyonene ndasongoka aibanga lya sinai mbalibona barashobora kumbona obatereo embibi obuzingura bwibanga nogambo oti mwelinde mutatemba muibanga anga kukwata arubibi rwalyo wena arakwata aibanga bamwite batamkwatao shana bamuteze amabale anga bamurashe kiraba kigunju anga muntu arafa Orwenzamba eraikara ejugire batembe aibanga Kityo Musa asongoka eibanga agoba abantu abasirira kandi bone nebogya ebijwaro byabo abagambira ati akiro kyakashatu mube mwayete katekire omuntu atagoba mukazi bwankya gwe kiro kyakashatu aibanga akabawo ekichwi kikwataine endabyo zirabya enkuba zisharuka enzamba ejuga neira kaliango muno nangu nabantu ababaire bali omu nsisira batundwa au musa abaiya omu rusisira kwa kirira ruwanga bemerera akibazi keibanga ebanga lya sinai libundwa omwika arokuba omukama akalisongoka omumuliro omwika gugya eiguru nkogwe tanuru neibanga lyona itengeta muno oroiraka lyenjamba lyagenzire niliyeyongera musa agamba na ruwanga amwororera omunkuba omukama asongoka aija amutwe gwebanga lya Sinai ayemao ayeta Musa Musa atemba omkama amugambira ati Songoka otatire abantu bataija bakashabuka rubibi kuija kunshamalira bakafabangi nabakuwani kwako abagoba omukama behasirire omukama atakwija akababunda musa gambira omukama ati abantu tibashobora kugoba ibanga lya Sinai iwe wenene okaturagira nogamboti mutewe mbibi aibanga mara mumanye oko lilitakatifu Aom kama amugambira ati osongoke oge olete Aroni kyonka otajubura bakuani na kushaga mbibi kutemba wange ntakwija nkababunda kityo musasongoka agoba abantu abagambira